Sljedeće pitanje koje je pristiglo do ovog momenta u našu režiju glasi Salam alaikum, koji je stav šerijata u slučaju žene koja mora operacijom odkloniti smetnju na rodnici da bi mogla rađati, a doktor je muškarac jer nema ženskog? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu, rasulillah ovakva pitanja, kada žena bude izložena, znači u najvećoj nuždi, znači ako nemamo drugog načina, ali treba sve učiniti, znači da nađemo ljekara, znači koji je, znači biti žena u operaciji. Ako ne bi imali, onda je dozvoljeno u nuždi, su drugačiji propisi. Ne. No.